أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين <coughs> نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد tulikamilisha katika darasa لوبيتا مقدمة ya الشيخ عبد السلام as رحمة الله عليه na katika mwisho wa huu utangulizi alitaja zile anawina ambazo kuwa atazizungumzia kwa muktasar au alitaja anawin takriban 16 mambo 16 ambazo kuwa atazungumzia haya 16 tumejaribu kuyajumlisha katika unwan saba katika unwan saba au anwani saba ambapo kuwa la kwanza na la pili na la tatu ambayo ameyataja yote tumekusanya chini ya al ash shar'iyya al-asma' ash shariyya maksudu bisunna al-musammayat ash shariyya al-maksudu bisalaf haya yote tumekusanya chini ya al-asma' ash shariyya kisha ya 4 na 5 wujubu ibharu madhhab salaf tano jawazu intisab tumekusanya chini ya hukmu al-intima hukmu al-intima hukmu ya kujinasibisha tayib kisha ya sita na saba manhaj salaf na aham mayizat manhaj tumekusanya chini ya unwan asimat yani alamat alamat aiyoweza kuwajua ahli sunna kina nani kisha ya nane na tisa na kumi manhaj ahli albid'a tariq alkhalas huwa alittiba na ahamu alamat ahli zayf tumekusanya chini ya at-ta'arruf ala dhiddi at kujua kinyume cha sunna haya matatu tumekusanya chini ya at-ta'arruf ala dhiddi kisha ya kumi na moja kawaid hizo takriban kawaid tano ambazo kwa amezitaja tukasema alqawaid almanhajiyya au baadhi alqawaid almanhajiyya baadhi ya kaida za kimanhaji kisha zilizobakia naam ya 12 13 14 15 zote hizi tumeyataja chini ya unwan rais mawqif salaf min al mukhalif mawqif salaf min al mukhalif msimamo wa ahli sunna wa wanao khalifu sunna aiyo hayo nne zote au tano tumekusanya chini ya unwan mawqifu salaf min almubtadi kwa hivyo zakuwa zinakuwa jumla ya nukta ambazo kuwa tutaduru ndani yake ni saba raisi aiyo asma'u shar'iyya majina za kisheria na hukumu ya kujinasibisha na ahli sunna na alamat za ahli sunna ya tano at ala dhiddi kujua kinyume cha sunna ya sita baadhi ya kawaid au kaida za manhaj ahli sunna kisha ya mwisho mawqif na msimamo wa salafu salih dhidi ya watu ambao ni mukhalifin nam ama المقصود بالسنه اسمع الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي سدده الله المقصود بالسنه الاول المقصود بالسنه nini maksudio ya tamko hili sunna linapotajwa asema lamma kana min al-ma'ruf anna musammayat ahli sunna wal jamaa as-salafiyun ilipokuwa ni jambo maalum maarufu anna min musammiyat ahli sunna aljamaa salafiyun kuwa katika majina ya ahli sunna aljamaa ni as-salafiyun ilipokuwa ni jambo maalum linalojulikana kuwa katika majina yao ni salafiyun fayahsunu at-ta'rifu bisunnati fi lugha yapendekezwa ni bora kujulikana maana ya sunna kilugha wa fil istilah na katika ufahamu ya wanachuoni wanapotaja tamko sunna wamaanisha nini thumma baada dhalika nuarrij ala ta'rif bi musammayat ahli sunna wal jamaa wa dhikri sababi dhalika kisha tukishajua maana ya sunna tutataja yale majina mengine na sababu ya kuitwa kwa majina hayo kadhalika yatatajwa atataja majina mengine na sababu ya kuitwa majina hayo fasunatu fi lugha jambo la kwanza sunna katika lugha ya kiarabu hiya tariqatu wasira ni njia ni njia wasira na sehemu ya kupitia sira sehemu ya kupitia au mfumo wa kupitiwa hii katika lugha kama alivyotaja Ibn al-Athir katika An-Nihaya kadhalika as sunnah inkuja katika vitabu vya lugha mushtaqun au mushtaqatun min sanna yasinnu au yasunnu sannan fahuwa masnunun nam imechukuliwa kutokamana na tamko sanna yasinnu au yasunnu sannan au sananan fahuwa masnunun hili ndo asli ya hii kalima as-sunna wakati ikhtalafa ulama ulama ulugha lugha hal as-sunna maksuratun fi al-lugha ala tariqati al au annaha tashmalu al wal-qabiha na wanachuoni wa lugha wametofautiana je kalima sunna ya kusudiwa kitu kizuri tarika alhasana njia nzuri tu au ya kusanya tarika nzuri na isokuwa nzuri naam wametofautiana katika hilo wasahih asema walikum salaam tafadhali asema sheikh wasahih na kilichokuwa sahih anna almuradu biha fi lugha hiya tariqatu sawa'an kanat hasana au qabiha inachokusudiwa katika lugha ni yote mawili njia iliyokuwa nzuri na njia isokuwa nzuri yote itwa sunna yote itwa sunna kwa kuwa katika lugha yarudia kuwa ni njia sawia iwe ni nzuri au si nzuri wa mima yadullu ala dhalika na kinachoashiria kuwa ya kusanya maana yote mawili hadithi nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu muslimun qala man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha haithu kasama an-nabi sallallahu alayhi wasallam sunna ila sunnatin hasana wa sunna sayyi'a katika hii hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam amegawa sunna kuwa nzuri na sunna isokuwa nzuri ambaye ataweka njia nzuri katika Uislamu basi atakuwa na ujira wake na ujira wowote kuwa atafuata njia hiyo na ambaye ataweka njia potofu katika Uislamu basi atapata dhambi ya alichokianzisha na njia aliyochukua na madhambi ya wote ambao watamfuata kule kadhalika tufanyaje ataandikiwa aiywa hapa sunna imegawanywa sunna hasana na sunna sayyi'a kinyume na bid'a mara nyingine wanategemea hadithi hii kusema kuwa bid'a hasana wa bid'a sayyi'a hasha wakala kilichotajwa ni ni sunna ama bid'a haiji hasana amehukumu mtume kullu bid'atin dalala kila bid'a ni upotofu twaib law sallamna jadalan law tusalimu amri kuwa bid'a hasana wa sayyi'a katika kugawanya kwao tuwaambia kuwa hiyo hasana na hiyo sayyi'a zote mbili dalala ni ni upotofu tumfahamiana lau tuambia khalas umegawa umegawa ya kubalika kugawa kwako <laughs> lakini tuambia hukumu ya yote mawili ni dalala kama ilivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib? Aiwa. Hili jambo la kwanza au taarifu ya kwanza. Amma taarifu sunna fil istilah, jambo la pili taarifu ya sunna fil istilah. Istilah nini? Shukran. Sharia. Aha. Ah. Sharia. Shar'an. Yani hamna tofauti baina shar' na istilah. Ah. aiywa ikija taarifu ya wanachuoni kuhusiana na jambo au matumizi yake kulingana na ufahamu wa wanachuoni yaitwa al-istilah ايوه اصطلاح النحات اصطلاح ايوه اهل الحديث اصطلاح اهل الفقه kama vile faib yani tamko yawezekana ina maana kwa wanachuoni wa lugha na hiyo hiyo tamko kwa wanachuoni wa fani nyingine ina maana nyingine mathalan kalimat marfu kalimata marfu inda ulama al-lugha wanachuoni wa lugha wafahamu kuwa hii ni haraka aina fulani haraka nam ukienda kwa ulama wa alhadith ukisema marfu wafahamu kuwa ni haraka gani eh ujui eh Sheikh Abdul Hakim ukienda kwa ulama wa hadith aiwa marfu ukiwatajia marfu unajua ni haraka gani ah nini ah aina hadithi ndefu ama fupi naam ni hadithi ilo igimezewa mtume sallallahu alaihi wasallam alonasibishiwa mtume moja kwa moja aiyo kwa hivyo ni kalima hilo hilo walakin matumizi yalingana na fani yenyewe hiyo ndo maana ya istilah amma shar'an shar' ni kitu ambacho kuwa imebainishwa katika Qur'an au katika sunna yafahamika ufahamu wake kutokamana na Qur'an au sunna yaitwa ash-shar'u wala yakunu illa lillah na hayu illa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Taib kalimatu as-sunna istilahan kwa matumizi ya wanachuoni matumizi ya wanachuoni asema falaha istilahun inda almuhaddithin kama anna laha istilahan inda alusuliyin wakadhalika inda alfuqaha aiywa hii kalima muhaddithin wenye kushughulika na hadith wana matumizi yao wana maksudi yao wanapotaja sunna na alusuliyin ulama usulul fiqh wanapotaja sunna wanayo maksudio yao wakadhalika alfuqaha wanapotaja wanayo maksudio yao kila mmoja anayo maksudio kwa hii kalima anapoitumia hapa kaida inda ulama ni kuwa nam kwa nini wametofautiana katika ufahamu wa hili kalima ni kuwa ikhtilafu ibarat ikhtilafu ibarat باختلاف الاعتبارات itibarat hindo kaida kwa nini watu wametofautiana katika neno moja ni kuwa ibara zao zimetofautiana kwa kuwa wao wamelizingatia kuwa mitizamo tofauti tofauti ikhtilafu al-ibarat ibara zilipotofautiana tukamana ikhtilafu al-i'tibarat naam itibaru hadhihi al-kalima ila janib kadha tayib tuone itibarat za hao wanachuoni ili mpaka ikapelekea kutofautiana ibara zao kuhusiana na, na sunna alif fa fi istilah almuhaddithin katika ufahamu ya wanachuoni wa hadithi hiya ma uthira an nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifa ni chochote kilichoathiriwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kaul au kitendo au kukiri kwake au sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam khalqiyan au khuluqiyan sifa ya kimaumbile au sifa ya kitabia nam au siratin au mwenendo wake sawaan kana kabla albi'tha au badaha kabla ya kutumwa kuwa mtume au baada baadaye kutumwa kuwa mtume yote hiyo yaingia katika sunna inda almuhaddithin wanachuoni wa hadithi wanapotaja sunna basi ya kusanya maneno ya mtume matendo yake yeye kukiri jambo lilofanyika na mbele zake au sifa zake za kimaumbile na sifa zake za kitabia aiywa na sira yake kwa jumla na sira yake kwa jumla hii ni inda almuhaddithin adba amma bainama hiya fi istilah alusuliyin aiywa kwa wanachuoni wa usul al-fiqh tataallaku ala ma jaa manqulan an an-nabi sallallahu alayhi wasallam mimma lam yunas alayhi fil kitab al-aziz bal inma nus alayhi min jihati sallallahu alayhi wasallam kana bayanan lima fil kitab au la wanachuoni wa usulul fiqh waitumia kalima sunna kwa jambo lolote ambalo kuwa lime amelitaja mtume sallallahu alayhi wasallam au limekuja kwa njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala si kwa njia ya Qur'an alitaja mtume swalla sallam wala haijatajwa na Qur'an tayib yani wameizingatia sunna kuwa ni masdar ya tashri ni chimbuko cha sheria chimbuko cha sheria kupitia kwa mtume sio kwa kupitia Qur'an wakasema hiyo ni sunna mali laysa bi Qur'an kisichokuwa Qur'an kwa ndo ndo sunna tayib أها جيم وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب فيقال هذا شيء سنة au laysa bifardin wala wajibin wala muharramin wala makruh amma kwa wanachuoni wa fiqhi wanatumia kalima sunna kwa jambo lisilokuwa wajib yani bimaana hao itibari yao hukumu shar'i ala shay hukumu ya sheria juu ya jambo lisilokuwa wajib aiywa basi huenda likawa ni kwao ni sunna wanalita kuwa sunna kwa hivyo itibari ya fukaha ni kalima sunna biitibara ala anaha hukmun ala shay ni hukmu juu ya jambo ulama wa hadith wachukulia kuwa sunna ni maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kijumla ulama wa usulul fiqh wachukulia sunna kuwa ni chimbuko cha sheria mojawapo chimbuko cha sheria kwa kuwa wanayo chimbuko za za sheria aiywa Qur'an sunna ijma qiyas aiywa uh, amalu ahli almadina qawl as-sahaba wa kadha wa kadha sunna ni mojawapo ya chimbuko za, za sheria kwa, kwa ulama wa usulul fiqh na ulama wa alfiqh wachukulia sunna kuwa ni hukumu miongoni mwa hukumu za kisheria kama vile wajib makruh na kadha fa sunna kadhalika ni katika hukumu hizo tumfahamiana wametofautiana katika ufahamu wa hili kalima sunna kulingana na matumizi yao asema Sheikh Abdul Salam ibn Salim al-Suhaim walakin sunna inda kathiri min as-salaf awsa min dhalika walakin sunna kwa wengi wa wema waliotangulia ni pana kuliko ufahamu hizi idh ya'nuna bisunna ma'nan awsa min ma'naha inda almuhaddithin wa inda alusuliyin wa inda alfuqaha wao wamaanisha kwa tamko la sunna ufahamu uliokuwa mpana zaidi ya wanachuoni hawa hadith na usulul fiqh na fiqh yenyewe idh yanuna bisunna muwafaqatul kitab kwani masalaf ridwanullah alaihim wanakusudia sunna kuwafikiana na na kitabu وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء في أمور الاعتقادات أو الإبادات نعم ويقابلها البدعة وكسديا سنة chochote kinachoafikiana na Qur'an na kinachoafikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallama sunna yake na kinachoafikiana na sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iwe ni umurul itikadat mambo ya kiitikadi au ibadat nam au mengineo yote hayo kwao ni sunna yote kwao yani bimana sunna ni dini kijumla sunna ni dini kijumla inda ulamai as-salaf hindo tofauti baina ya fahamu za kalima sunna kwa wanachuoni tofauti tofauti idhan kila fani kwao sunna ni munhasirun kwa fani yao imefungamanika na fani ambayo washughulika nayo ama salafu salih ridwanullahi alayhim wakitaja kalima sunna wakusudia dini kijumla dini kijumla ndipo akasema uh, al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi asema aywa as-sunna indana ah huwa al-ittiba sunna kwetu ni kufuata kufuata mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata masahaba yote kwa wamekuja nayo kufuata Qur'an ni al-ittiba ittiba al-Qur'an ittiba an-nabi ittiba aiywa ashabihi ridwanullahi alayhim ajma'in sunna ni dini sunna ni dini fayuqalu fulanun ala sunna husemwa fulani yuko katika sunna idha kanat a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam matendo yake yanapoafikiana na Qur'an na yanapoafikiana na sunna ya mtume sala salama husemwa kuwa huyu ni yuko katika sunna yuko katika njia naam wayukalu oh afwan wayukabilu hal bid'ah kule na yaikabili sunna nini bid'ah uzushi katika dini uzushi katika wala si uzushi katika kitengo tu katika hadith katika la bali katika dini kijumla popote katika lolote la dini mtu atazusha basi hiyo ni katika bid'ah yukalu fulanun alal bid'ah husemwa fulani eh, yuko katika bid'ah idha kana amaluhu mukhalifa lilkitab wa sunnah au ahadihima matendo yake yakienda kinyume na Qur'an yakienda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ahadihima au mojawapo ya hayo husemwa kuwa huyu nam afanya jambo la bid'ah jambo la kuenda kinyume na kitabu Qur'an jambo laenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatakiwa ifahamike hivyo طيب yatakiwa watu wafahamu hilo يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتب رسالة ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات سنة tamko hili nam katika maneno ya salafu salih walipokuwa wakitumia yani wema waliotangulia sahaba ridwanullah alaihim walipokuwa kitaja sunna ilikuwa kusudia نعم العبادات والاعتقادات عباده كجمله ibada kijumla na كان كثير ممن صنف kathiru السنه يقصدون fi sunna yaksuduna al fi al ingawa wengi ambokuwa wametunga vitabu naam ambazo kuwa zaitwa kutubu sunna wakusudia ni nanio nyanja za itikadi peke yake wakusudia janibul itikad peke yake kutubu sunna kama ilivyotajwa hapa katika katika uh, daura mlikuwepo na wanachuoni ambao wameandika katika akida mara nyingine huita vitabu vilivyoandikwa katika akida kutubu sunna kutubu maksudio yao ni janibul aqida janibu al-aqida nam ويقول رحمه الله في الحموية كذلك أسيما katika رسالة الحموية السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا السنة ni yale yale yote ambayo mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa nayo kiitikadi na waktisadan na katika kufuata au katika ibada aiywa iktisad ibada wa qawlan wa amalan na qaul na katika matendo yote hayo ni sunna ويقول ابن رجب رحمه الله كذلك سموا ونشوني ابن رجب ketika جامع العلوم والحكم شرح يا أحد خمسون حديثا وكثير من العلماء المتأخرين ونشوني wengi wazama za mwisho naam yakhusu sunna bima yataallaqu bil itiqad wakitaja sunna wanakusudia itikadi naam lianaha aslu din kwa kuwa ndicho msingi wa dini walmukhalifu laha ala khatarin adhim na ambaye atenda kukhalifu kwenda kinyume na msingi huo basi yuko katika hatari kubwa atakaye khalifu katika akida basi yuko katika hatari kubwa sana wanachuoni wengi wa enzi na karne za mwisho mwisho almutaakhirin wakitaja kalima sunna wakusudia al-i'tiqadat mambo ambayo yafungamana na aqida tayib mutaakhirin almutaakhir lini mtu asemwa kuwa ni mutaakhir na fulani mutakaddim tujuaje huyu mutaakhir na yule mutakaddim aiyo fadhil ah shababit swali hili kalima mshasikia ايوه من العلماء المتاخرين min alulama almutakaddimin wanachuoni wa mwisho mwisho wanachuoni wa mwanzo mwanzo nini khat aiywa mstari wenye kugawa hao ni wa mwanzo au ni wa mwisho tunajuaje mm. mm. Hmm. Hmm. ndipo yule alikurubia ni katika mtakadimini. ambaye yuko mbali nao ni mutaakhirin eh طيب aha ايوه ايوه طيب القرون المفضله الثلاثه كلها متقدمين karne tatu zilizotangulia zote ni mutakaddimin kisha walokuja baada yao waitwa mutaakhirin waitwa mutaakhirin aiywa kama zikosea kuna kauli ya Imam Ibn al-Jawzi aiywa Abu al-Faraj al-Jawzi aiywa kuhusiana na hilo kuwa walotangulia walokuwa katika karne tatu za mwanzo hao waitwa mutakaddimin kisha wote ambao wamekuja baada yao waitwa al-mutaakhirin tayib naam na wanazo uh, mizani tofauti tofauti wanachuoni tofauti tofauti kuhusiana na mutakaddim na mutaakhir qultu asema sheikh fasunatu idha utlika fi bab alaqaid inma yusadu biha ad-din kamilan sunna ikitajwa katika mlango wa aqida ya kusudiwa dini yote lama istalaha alayhi ulama hadith wa ulama usul wa ulama fiqh ikitajwa katika mlango wa akida <coughs> sunna basi ni dini yote sio kama ambavyo kuwa au sio kama ulivyokusudia ulama au ikitajwa katika fani ya hadith au fani ya usul au fani ya ya fiqh قال ابن رجب ايضا اسمع ونشون ابن رجب كذلك katika jami al-ulum السنه هي الطريق المسلوقه الطريق المسلوق sunna ni njia inayofuatwa fayashmalu dhalika basi itakuwa ni kusanya atamasuku bima kana alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam kushikamana na yote ambayo kuwa alikuwa na, alikuwa ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rashidun na makhalifa ar-rashidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal yote ambayo ni kiitikadi ki, ki, na kimatendo na maneno hiyo ndo as-sunnah na hii taarifu ya Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayh ndiyo taarifu ya sunna ndiyo taarifu mulakhas na eh, mukhtasar ya taarifu ya sunna tafsir sahih at-tamassuk bima kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam kushikamana kufuata alokuwa ndani yake mtume sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidin na makhalifa wake wema itikadan kana au amal au aqwal Naam. Kwa hivyo hii ni maksudio ya kwanza kuhusiana na kalima as-sunna. Tumeliona kalima sunna katika lugha kisha tukaliona katika istilahi ya wanachuoni wa fanne tatu kisha tukaliona maksudi yake kwa wanachuoni wa salaf au salafu salih wanapohitaji kalima sunna kwa kusudia nini mambo mambo manne katika hii kalima ha. Ah. hawa imekuja katika hadithi ya Irbad ibn Sariya rahima radiyallahu anhu aiywa hadith hasanun aiywa asema wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauidha mpaka mwisho akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid shikamaneni na sunna yangu na sunna ya khulafa ar-rashidin na khulafa ar-rashidin na wajulikana ni wanne aiywa wa mwanzo katika dini ya abubakar Umar Uthman na Ali radhiallahu anhu ndiposa akasema wa khulafa'uhu ar-rashidin hiyo ni sunna ambacho watakifanya atakachokifanya abubakar ni sunna atakachokifanya Umar ni sunna yatakiwa tushikamane nayo atakachokifanya Uthman Ali radhiallahu anhum ni ni katika sunna katika zama zake katika zama zake amefanya kitu wenzake tayari washatangulia Abubakar ameondoka mathalan Umar Uthman akafanya Ali jambo hiyo ni katika dini hiyo ni katika kivipi kwa kuwa mtume amekiri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili jambo amemtamsha mtume wake ni jambo la ghaib lakini Mwenyezi Mungu amemtamsha mtume wake itakuwa vipi kwa nini kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naam amepitisha qadaran kuwa hawa hawatumkhalifu mtume wake na wala hawatakhalifu sheria ndipo akaifanya kuwa ni sunna akaifanya kuwa ni sunna tayib jambo la pili kivyo vyote watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajalia kuwa ni katika khulafa ni makhalifa wa mtume swalla sallama kivyo vyote hawatomkhalifu mtume swalla sallama katika sheria hawezi kuja na bid'a na uzushi wa aina yote na lau watafanya jambo pengine ikawa ienda kinyume kutokamana na ijtihad basi yeye yuko baina ya ijtihadi yake naam ima isibu yafikiane au ijtihadi yake iende kinyume ikienda kinyume kunao ambao kuwa tutanabahisha kunao ambao kuwa kunao maswahaba aiywa ambao watakuwa nao wata tunabaisha kuwa la mathalan Abu Bakar radhiallahu anhu mara nyingi alikuwa hata Umar radhiallahu anhu akiwauliza maswahaba jambo hili nini yani bimaana yeye hayuko tayari kujitolea rai yake na ilhali kuna watu pengine walishuhudia wali jambo yeye hajashuhudia kwa hivyo hawaja khalifu chochote katika dini ridwanullahi alaihim ajma'in naam <clears throat>